الحمد لله الحمد لله الذي تتم به الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل البركات والرحمات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وقائد القادات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الهدى والتقى والكرامات أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Mari kita tingkatkan senantiasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah kita dan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Karena takwa adalah pangkal segala kebahagiaan dan keselamatan pangkal segala kemudahan untuk tercapai cita-cita yang mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Maka Allah menjadikan untuknya Kemudahan segala urusannya Itulah Perintah Allah Yang Allah turunkan kepada kalian semuanya Sekali lagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Maka Allah Ta'ala menghapus Kejelekan-kejelekannya Dan mengagungkan pahalanya Dan mengagungkan pahalanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam itu sejuk, indah, segar dan nikmat. Jauh lebih nikmat daripada apa saja yang pernah dirasakan oleh manusia sebagai kenikmatan. Baik kenikmatan fisik jasmani maupun kenikmatan spiritual rohani bila ada orang ketagihan rokok narkoba maka syariat Islam sebenarnya lebih menjadikan orang itu ketagihan tradisi Islam adalah suatu hobi yang jauh melebihi segala hobi-hobi yang ada di dunia ini qala ba'duhum ahlul layli fi laylihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim salah seorang arifin berkata orang yang ahli qiyamul lail salat tahajud zikir taubat di malam hari lebih lazat daripada orang yang punya hobi sedang di dalam hobinya orang yang punya hobi hiburan sedang di dalam hiburannya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Tidak seorang tidak iman salah seorang dari kamu semuanya sampai hawa nafsunya, kesenangannya, hobinya itu sesuai dengan syariat yang aku bawa. Berarti syariat bisa menjadi kesenangan hati. Namun perlu kita ketahui Yang dapat merasakan kenikmatan Islam Hanya orang-orang yang memiliki tiga karakter jiwa Hal ini telah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman tiga perkara Siapa saja yang memiliki tiga perkara ini Maka dia akan merasakan manisnya iman Satu Ayyakulallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Sekiranya Allah dan Rasulnya Lebih dicinta olehnya Daripada apa saja selain keduanya Ini yang pertama Ini yang pertama dibuktikan oleh para sahabat dari manisnya syariat Islam sahabat-sahabat wanita ketika mendengar Nabi membacakan ayat hijab segera mereka merobek jaritnya untuk menutup kepala dan wajahnya tanpa menunggu pulang ke rumah sehingga kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mereka para wanita itu keluar dari masjid di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak padahal waktu itu masih sulit untuk mendapatkan kain menutup menutup tubuh tapi mereka tidak segan-segan merobek jaritnya Abad bin Bashir radhiyallahu anhu ketika bertugas menjaga di mulut gua bersama salah seorang temannya. Mereka semuanya lelah, sahabat-sahabat yang lainnya telah berjuang fisabilillah untuk istirahat di dalam gua. Maka mereka bergantian. Abad bin Besir menjaga pertama kali. Yang temannya disuruh tidur sementara. Tapi beliau menjaga bukan main-main. Beliau sholat beliau renungkan, beliau baca, beliau kendengungkan ayat-ayat Al-Quran firman Allah. Ketika itu orang kafir memanah tubuhnya satu kali. Beliau cabut. Dipanah lagi dua kali. Beliau cabut sampai tiga kali. Lalu beliau segera, segera rukuk dan sujud sambil membangunkan temannya. Begitu temannya bangun, si orang kafir lari. Lari. Temannya melihat beliau sudah berlumuran darah. Si teman berkata, kenapa tidak engkau segera membangunkan aku? Maka Abad bin Bashir berkata, mari kita dengarkan, kita simak baik-baik, kita hayati ini. Beliau mengatakan, saya sedang membaca firman-firman Allah. Seandainya saya tidak sadar bahawa saya sedang ditugas menjaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya saya tidak khawatir meremehkan tugas ini, maka akan saya baca terus. Saya tidak bisa berhenti membaca firman Allah ini sampai saya mati. Tetapi karena saya ingat bahawa saya bertugas menjaga, maka segera saya bangunkan engkau. Inilah kenikmatan ibadah kepada Allah. Abu Talha menyerahkan kebun kurmanya Bayruha yang paling beliau senangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai-sampai kalian menginfakkan apa dari kalian dari yang kalian senangi. Demikian pula Abu Dahda radhiyallahu an. Beliau segera menyerahkan kur, kebun kurnanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Lalu beliau pulang ke kebun itu tapi tidak masuk ke kebun. Sedangkan anak dan istrinya ada di dalam kebun karena rumahnya memang di situ. Maka beliau panggil dari luar, "Wahai istriku, wahai anakku, keluarlah kamu karena kebun ini sudah saya hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitu beliau mendengar firman Allah, "Wa may man dzalla dzikrullah qardan hasana." Bahkan sekalipun harus korban nyawa, mereka para sahabat rebutan untuk daftar perang fisabilillah. Itulah syariat Islam yang sudah mereka rasakan nikmatnya. Dua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan sekiranya seseorang cinta kepada orang lain tidak lain cintanya melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Salah satu contoh ketika Sa'ad bin Ar-Rabi dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Maka Sa'ad berkata, inni aktsarul ansari malan fa uqsimu laka nisfa mali wa anzur ayya zawjatay hawita nazantu laka anha wahai abdurrahman saudaraku aku adalah paling banyaknya sahabat ansor hartanya aku paling kaya maka aku bagikan semua hartaku bagi dua untuk kamu sebagian separuh untuk kamu dan coba lihat kedua istriku, aku punya dua istri. Coba kamu lihat mana yang kamu senangi akan aku cerai biar kamu kawin. Lalu Abdurrahman mengatakan, "La hajata li fi dzalik. Barakallahu lak fi ahlik wa malik. Dulluni 'ala suq." Inilah persahabatan sahabat sampai seperti itu. Karena melaksanakan syariat ini sangat nikmat bagi mereka. Yang ketiga, wa yakraha ya'uda ila al-kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyul qafinar. Sekiranya orang itu enggan jijik benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah taala menyelamatkannya dari kekafiran itu seperti dia itu enggan untuk masuk ke api kekobaran api atau ke api neraka kalau orang sudah memenuhi tiga ini maka melaksanakan syariat Islam seberat apapun menjadi ringan bahkan ni'mat dan manis Huwaisah bin Mas'ud beliau ketika itu masih kafir melihat saudaranya yaitu Muhayisah bertemu di jalan dengan orang Yahudi lalu dia bunuh maka Huwaisoh marah kepada sang adik ini mengatakan engkau bunuh dia padahal dia jasanya banyak kepada kamu bahkan lemak-lemak tubuhmu itu adalah jasa dari dia benar-benar engkau orang biadab maka bagaimana jawaban Muhayyisoh kepada sang kakak yang tercinta itu beliau mengatakan itu perintah orang yang seandainya dia memerintahkan aku untuk membunuh kamu akan aku bunuh kamu maka jawaban itu mengagetkan Hua Yusuf dia bertanya Allah alillah law amaraka Muhammad biqatil laqataltani demi Allah kalau Muhammad mengatakan aku memerintahkan kamu untuk membunuh aku kamu akan membunuh aku beliau menjawab na'am wallahi lau amarani bi tarbi'un nuqik la bartuha demi Allah kalau Rasulullah memburu aku mem memenggal lehermu akan aku penggal lehermu maka terhentak Huwaisyah lalu Huwaisyah menyatakan betul-betul agama Muhammad itu adalah agama yang betul-betul seketika itu Huwaisyah masuk Islam kami yakin bahawa Islam segala-galanya sampai siap mengorbankan saudaranya. Bahkan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau akan membunuh ayah saya, Rasulullah. Saya ini adalah orang yang paling berbakti kepada ayah dari semua suku Khazraj ini. Maka akulah engkau perintah untuk membunuh ayah saya." akan saya bunuh ayah saya akan saya bawa kepalanya ke hadapanmu ya Rasulullah demikianlah mereka melaksanakan Islam ringan sekalipun harus kurban apapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah inilah kehidupan para sahabat yang kalau kita bayangkan sekarang seperti mereka itu tidak ada kebenarannya seperti tokoh fiktif saja. Penyair Mesir berkata, "Fakahan nama kata baturata khurafatun kubra fala Umarun wala Khattabu." Seolah-olah yang menulis sejarah Islam kejayaan masa lalu itu adalah khurafat kebohongan yang besar. Sebenarnya tidak pernah ada Umar bin Khattab itu. Maka dari itu, kalau kita sekarang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat muhajirin sahabat Ansor. Maka kita jadilah golongan ketiga yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim dan orang-orang yang datang setelah mereka maka dia berdoa Wahai Tuhan kami Ampunilah kami Ampunilah orang-orang yang iman sebelum kami Dan jangan engkau Tanamkan di dalam hati kami Benci kepada mereka Unek-unek kepada mereka Wahai Tuhan kami Hanya karena engkaulah Maha belas kasih Maha penyayang Maha penyayang Maka dari itu Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, "Wala ta'du anhum innahum matla'ul huda, wa hum ballaw 'ilman kitabi wa sunnati." Dan jangan engkau menyimpang dari mereka para sahabat dan ahlul bait itu. Karena merekalah adalah tempat terbitnya kebenaran petunjuk. Merekalah yang menyampaikan ilmunya Al-Qur'an dan Sunnah mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kapan saja kita sampai ke ajal mudah-mudahan dalam keadaan iman Islam ahli sunnah wal jamaah husnul khatimah mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh para nabi para sahabat para wali, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid dengan rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala.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 فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى والفواحش ما ظهر ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين ولتابعين تابع تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل منهم في عنقنا وظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دوننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم في من خافك واتقك اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وان سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر